не дослухавши, пояснює, на червоноармійській я швидко встановив, ні молодший Шацько, ні Семенович на аварійну станцію не дзвонили. Ще до останнього то маю, щоправда, уточнити деталі, але сьогодні все одно не було як. Я поїхав до управління, бо забув там підручник з криміналістики, хотів удома почитати. Мене ж знаєте, з криміналістики хвіст. Але якраз подзвонив дончик, і Михайло Степанович послав мене за вами. По тому, як докладно Сергій розповідає про підручник, про хвіст з криміналістики, як невинно дивиться своїми сливками очима, зразу видно, що він хитрує. Зовсім не за підручником побіг він в управління, а щоб не прогавити операції. До речі, Сергію, пригадує Маринич, ви часом не розповіли Жанні Іванівні, де працюєте? Якій Жанні Іванівні? Секретарці Гапана. Я? Навіщо? Я з нею взагалі не розмовляв. А вона вас, між іншим, висвітлила. Не може бу. Кварцнула рація. Дванадцята, дванадцята, я двадцять перша. Голова вийшов з тролейбуса, швидко йде в напрямку універмагу. Ведемо його далі. Як чуєте мене? Я дванадцята чути голос грека. Зрозумів, продовжуйте нагляд. Мене кілька довгих напружених хвилин. Рація знову клаце. Дванадцята, восьма. Я двадцять перша. Голова проминув універмаг, прямує до центру. Як чуєте? Я дванадцята. Бачу голову. Звернув за ріг. Іде до готелю Клепарівськ. Я їду туди. Під'їду з боку мосту. Ведіть його далі, наказує грек. Я 21. Вас зрозумів, виконую. Восьма восьма. Їдьте, мабуть, також до готелю. Як зрозуміли? Все правильно. Їдемо до готелю. Маринич торкає водія за лікоть. Машина рушає, повертає на проспект. Он він, тихо каже кучерявий. Я по фотографії впізнав. Машини одна за одною гальмують перед світлофором. Тепер уже і Анатолій помітив і впізнав Марушка якого також раніше ніколи не бачив. Міцний жиливий він ступає перехильцем, байдуже розглядаючи перехожих. Непропорційно велика кругла голова сидить на короткій шиї. Мабуть, саме за велику голову злочинці дали Степанові Марушку таке прізвисько. під великих майже напівобличчя сонцезахисних окулярів випирає бульбашка носа, товсті губи застигли в напруженій усмішці. Волга різко зупиняється біля готелю. Грек із Шуракяном уже стоять там. Бачили? питає Михайло Йосипович. Думаю, що сюди йде. Маринич киває. Але, можливо, не в готелі, а в ресторан. Тому давайте так. Він коротко викладає план. Усі розходяться. Грек з кучерявим заходять у вестибюль ресторану, Маринич у вестибюль готелю. Носенко залишається біля машини. Шурикян відходить у бік, щоб тримати під наглядом обидва виходи. Маринич оглядається. Біля віконця, заставленого табличкою вільних місць нема, стоїть кілька чоловік, інші сидять в хотелях. На обличчях вираз приреченості, але в очах проте жевріє надія на чудо. Нужне сподівано звільниться місце або хтось, кому замовили місце, не прийде. Черговий міліціонер, який дуже доречно опинився тут, у вестибюлі, шанобливо киває Мариничу. Там зачинено? питає його Анатолій, вказуючи на двері ресторану. Так, зал уже повний, тільки для інтуристів залишили кілька столиків. Коли вони прийдуть, портьє їм відчинить. Нехай зараз на хвильку відчинить, мені треба глянути просить Маринич. Від дверей добре видно більшу частину залу, крім столиків, що стоять за квадратними колонами. Раніше, коли бував тут, чомусь не звертав уваги на ці несугарні колони, а зараз вони впали в око, або через те, що заважають оглянути зал. Колони, очевидно, мають утилітарне призначення, підпирають перекриття, але все одно треба було зробити їх з більшим смаком. Знайомих у залі не видно. Он, он він, у тих дверях, чує Маринич позаду себе шепіт Шурикяна. Анатолій уже помітив Марушка у протилежному кінці залу.